Pusaj kaj capítulo. Taitacha mamachakunaman ofrecesja MIKUIKUNAMANTA Taitacha mamachakunaman ofrecesja aichamantaga, achanchik. yachanchik. Yachanji. chay yachasqanchikmantam alabakunchik. Kuyanakuspanchikmi ichaga wiñachinakunchik. Pipas kriikun imam hinaspanga hinaspanga, y imatapas Yachancho imainam yachananta hinaja. Dios kuya runaja Dios parexisjanmi. Chaynaja taitacha mamachakunaman ofrecisja Mikuimantaha yachanchikmi. Kay pachapi taitacha mamachakunaja manam Dioscho, chulallam Diosja. Hanaj pachapipas, kay pachapipas, Dios nishankoja kachkanmi. Achkalanya Dios kuna hinaspa señor kuna kachkaptimpas, nen Dios Pai Payqariki Dios TAITAM paymi mata. TUKUI imata. Ñuqanchikpas mi kanchik. Chullayam Señorha, payqariki Jesucristom. Paywanmi TUKUI imapas unanchasqa pas Paywantaqmi PAS unanchasqa kanchik. Ichaqa manam lliwchu chaytaqa YACHANKO Chaymi Taitacha mamachakunata ñaupah adorachkunaga Mikunko, chaykunata adorachka hina. Chainapi mana hankuraiko, yachachkasqankurayku, conciencian Mana mikus hanchikraikuchu Dios hachaskiwanchik. Manam allinqa mikus hanchikwanchu, Nitah mana Yan yanghatah libri kainikichik, uchayichingman mana ancha Sichu CHAIKUNATA yachachkaspa mikunki taytacha mamachakunapa chairoras hinaptinñataq concienciampi iskayrayaq wawqi, chay haikiwan kalpan chakuspa mikurunman chay taytacha mamachakunaman ofrecisqata. Chaynapim iñinimpi mana takia yachachkaspa rurasqaykirayku. Cristo jariki PAIPAHMI WANYURHA Concienciampi iskayrayaq wawqikunata, Hukman yachispaqa paypa kuntrampi huchallikuspan hikin Cristupa kuntrampipas huchallikuchkankichik. Chaynaqa mikusqaywan wawqi huchallikuykunaptinqa manama mikusaqchu aichata, chaynapi mana huchallichinaypaq.